Book 2 แปดสิบหก 86. 86. คำถามอดีตการสอง Pytania. Przeszłość. 2. Pytania. Przeszłość 2. คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Który krawat nosiłeś, nosiłaś? Który krawat nosiłeś, nosiłaś? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Które auto kupiłeś, kupiłaś? Które auto kupiłeś, kupiłaś? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Którą gazetę zaprenumerowałeś, zaprenumerowałaś? Którą gazetę zaprenumerowałeś, zaprenumerowałaś? คุณได้เห็นใคร Kogo pan widział, pani widziała? Kogo pan widział, pani widziała? คุณได้พบใคร Kogo pan spotkał, pani spotkała? Kogo pan spotkał, pani spotkała? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Kogo pan rozpoznał, pani rozpoznała? Kogo pan rozpoznał, pani rozpoznała? คุณตื่นนอนกี่โมง Kiedy pan wstał, pani wstała? Kiedy pan wstał, pani wstała? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Kiedy pan zaczął, pani zaczęła? Kiedy pan zaczął, pani zaczęła? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Kiedy pan skończył, pani skończyła? Kiedy pan skończył, pani skończyła? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Dlaczego się pan obudził, pani obudziła? Dlaczego się pan obudził, pani obudziła? ทำไมคุณถึงเป็นครู Dlaczego został pan nauczycielem? Dlaczego został pan nauczycielem? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Dlaczego wziął pan, wzięła pani taksówkę? Dlaczego wziął pan, wzięła pani taksówkę? คุณมาจากที่ไหน Skąd pan przyjechał, pani przyjechała? Skąd pan przyjechał, pani przyjechała? คุณไปไหนมา Dokąd pan poszedł, pani poszła? Dokąd pan poszedł, pani poszła? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Gdzie pan był, pani była? Gdzie pan był, pani była? คุณไปช่วยใครมา Komu pomagałeś, pomagałaś? Komu pomagałeś, pomagałaś? คุณเขียนถึงใคร Do kogo pisałeś, pisałaś? Do kogo pisałeś, pisałaś? คุณตอบใคร Komu odpowiadałeś, odpowiadałaś? Komu odpowiadałeś? Odpowiadałaś?